Я голдбойка, я голдбойка, я голдбойка, я голдбойка, я голдбойка. У меня ключ от мироздания. я. Включаю музыку, открываю его. Мне открылись врата мироздания. Я погрузилась в него. Вокруг все золотое и прекрасное. Будто восхваляя меня, потому что я прекрасная в этом мироздании я. Я голдбойка, я голдбойка, я голдбойка, уничтожительница пенис, Рамбов, о да, я голдбойка, я голдбойка, королева мироздания, да. Открываю ромбы, они повсюду, огромные резиновый мир пенисами У. Я била с помощью золотого пениса У. Они ничтожны, они слабые, они отличники, уничтожены У. Я голдбойка. Я Гоб Бойко, я Гоб Бойко, уничтожитель цептенис, Рамбов, о да, я Голд Бойко, я Голд Бойко, королева мироздания, да. Теперь я, королева мироздания, я, с огромным золотой пенис на лбу. Меня любят, восхваляют, как Голд Бойко, на трону. Как прекрасно, так опасно, просто легендарно, о боже, да. Я голубойка, я голубойка, я голубойка. Уничтожитель сарамбов, о да. Я голубойка, я голубойка, королева мироздания. я. Ар. Я голдбойка, я голдбойка, я голдбойка, я голдбойка, я голдбойка. У меня ключ от мироздания я. Включая музыку и открывай его мне открылись врата мироздания я погрузилась в него вокруг все золотое и прекрасное будто восхваляя меня потому что я прекрасная в этом мироздании я я Голд Бойка, я Голд Бойка, я Голд Бойка, уничтожительница пенис, Рамбов, о да, я Голд Бойка, я Голд Бойка, королева мироздания, да. Открывали ромбы, они повсюду, огромными резиновыми ромбическими пенисами У. Я била с помощью золотого пениса У. Они ничтожны, они слабы, они как уничтожены У. Я Голдбойк, я Голдбойк, я Голдбойка, уничтожительница пенис, Рамбов, о да, я Голдбойка, я Голдбойка, королева мироздания, да. Теперь я королева мироздания я с огромным золотой по столбу. Меня любят и восхваляют, как голдбойка на трону. Как прекрасно, так опасно. Просто легендарно, о боже, да. Я голдбойка, я голдбойка, я голдбойка. Уничтожитель ну, Рамбов, о да. Я голдбойка, я голдбойка, королева на расстоянии. Я. Арк. двойка на перемироздании тоже много знаю Я, конечно, не голдбойка, но всех хуем тоже убиваю. Я, конечно, не голдбойка, но я тоже ромбами правлю Я, конечно, не голдбойка, но я тоже ФСМТ правлю Кристалбом, голдбойка, сотбойка, кристалбойка, кристалбойка, серый кристалбом, серый серый Сера-сера, сера-злата бойка.